Në shpjegimin e emrave të Allahut subhanahu wa taala sot do flasim për gjashtë emra të Allahut subhanahu wa taala. Kemi zgjedhur këtë numër sepse këto emra kanë lidhje të ngushtë me njëra tjetrën dhe plotësojnë njëra tjetrën në një ide të vetme të cilën do ta tregojmë sot inshallah me lejen e Allahut madhëruar. Këto emra përmbajnë në vetvete disa ide shumë të larta. Lus Allahun subhanahu wa ta'ala që të na japë sinqeritet edhe na bëjë prej atyre që përfitojnë zmadhohet diçka. Edhe kebir do të thotë i madh. Ne themi çdo namaz kur fillojmë namazin dhe kur kryejmë kalimin nga një veprim në një veprim tjetër në namaz, Allahu Akbar, që do të thotë Allahu është më i madhi. Ky është kuptimi gjuhësor i emrit të Allahut El Kebir, ndërsa emri i Allahut subhanahu wa taala El Mutekebbir ka një lloj veçorie të cilën e kanë treguar disa dijetarë të tjerë të gjuhës, duke thënë se Mutekebbir i është shtuar një t në fjalën El Kebir, El Mutekebbir, që do të thotë që cilësia e madhështisë i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Kjo është domethënë diçka shtesë në lidhje me emrin e parë që thamë El Kebir, megjithëse rrënja e të dy emrave është e njëjtë. Ndërsa emri i Allahut subhanahu wa taala El Adhim vjen nga fjala adhume jadhumu që ka kuptim të ngjashëm me emrin e fjalën e parë El Kebir, që do thotë i madhëruar. i madhëruar. Edhe do flasim inshallah në shpjegimin e këtyre emrave, çfarë çfarë kanë thënë dijetarët dhe çka ka thënë Ibn Xheriri në lidhje me emrin e Allahut El Adhim, mendimet e dijetarëve. Këto tre emra të Allahut subhanahu wa taala të parët El Kebir, El Mutekebbir, El Adhim kanë ardhur në Kur'an. Jo shumë herë, pak herë, por do të tregojmë disa ajete të cilat vërtetojnë këtë që po themi. Sepse siç e dini ne gjithmonë ndjekim rrugën tonë të njohur që për çdo emër të Allahut subhanahu teala tregojmë argumentet e veçanta që i përkasin atij emri. Për sa i përket për sa i përket emrit të Allahut subhanahu teala el mutekebbir el mutekebbir që do thotë madhështori të të cilit vetëm atij i takon madhështia Edhe mute el mutekebbir është emri për cilin po flasim, domethënë është përmendur në të njëjtin ajet, dhe thotë pastaj Allah subhanu wa ta'ala, i pastër është Allahu, prej çdo gjëje të cilën ia shoqërojnë atij. Ndërsa emri Allah subhanu wa ta'ala el kebir, ka ardhur në kuran gjashtë herë, i madhi, El Kebir. Këto ishin dy ajete kuranore në lidhje me emrin e Allahut, të Allahut subhanahu wa taala El Kebir. Ndërsa emri i Allahut subhanahu wa taala El Azim është përmendur disa herë në Kur'an, nuk më dha mundësi që ta gjej dot se sa herë, për arsye se edhe disa domethënë dietarë që kishin shkruar rreth numrit se sa herë është përmendur ky emër Kishin futur disa ajete që nuk kanë të bëjnë me me temën. Por flasin për madhështinë e Arshit, edhe prandaj domethënë nuk munda që të arrij dot të të mund ta di se sa ajete, po janë rreth 5 ose 6 ajete, të cilat tregojnë për për këtë emër, që është emri Allahut El Adhim. ose i madhëruari. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala në surën Shura, ajeti numër 4, "Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa huwa al-aliyyu al-azim." E tij është çka është në qiej dhe çka është në tokë, ai është i lartë i madhëruari. Gjithashtu thotë Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Haqqa, numër 33, "Innahu kana la yu'minu billahi al-azim." Tregon për mosbesimtarët që ata nuk e besonin Allahun e madhëruar. Kemi tre emra të tjerë të cilët thamë që janë gjashtë përmendëm tre të parët, Emri Allah subhanu ta'ala el ali, el a'la, o el muta'al dhe el muta'al. Emri Allah subhanu ta'ala el ali ka ardhur në formën ekzagjeruese siç e kemi përmendur dhe herë tjera këtë lloj gjëje, që vjen në shumë në shumë emra të Allahut subhanuhu teala vjen forma ekzagjeruese për të treguar që kjo cilësi ekziston në formën më të lartë, në formën më të madhe, më të shumtë, më të mirë, më të plotë. Prandaj dhe El Ali do të thotë që është shumë i lartë. Shumë i lartë, nga fjala ulu, në gjuhën arabe do të thotë lartësi. Të ngrihesh lart. Edhe kjo lloj lartësie dietarët kanë thënë që është dy lloje, është lartësi vendi, domethënë aspektin e lartë në kuptimin e plotë të fjalës lartë, edhe është lartësi e virtyteve dhe cilësive. i përfshin ky emër të dyja. Kurse emri i Allahut tjetër El A'la është shkalla krahasore ose sipërore, më mirë. Shkalla sipërore e emrit El Ali që do të thotë më i larti. Që Allahu subhanahu wa taala është më i larti. Kurse emri i Allahut tjetër El Mutaal domethënë i lartësuari, i cili madhështori. Gjithashtu kemi ajetin që thotë Allahu subhanahu wa taala në surën Ghafir 12, "Fal hukmu lillahi al-aliyyi al-kabir." Gjykimi i takon Allahut të lartit, madhështorit. Ndërsa emri i Allahut al-a'la na ka ardhur dy herë në dy ajete kuranore, ajeti i parë në surën al-a'la me të njëjtin emër, që që thot lavdëroje ose pastroje nga çdo e metë emrin e Zotit tënd që është më i larti. Gjithashtu në surën Lejl thot Allahu subhanahu wa taala illa bitigha wajhi rabbih al-a'la. Domethënë që Abu Bekri e bën këtë gjë sepse kërkon të arrijë kënaqësinë e Zotit që është më i larti, al-a'la. Ndërsa emri i Allahut el mutaal e gjejmë e gjejmë vetëm një herë në Kur'anin e Madhëruar në surën Ra'd, të cilën e përmendëm gjithashtu më sipër, kur treguam argumente për emrin e Allahut El Kabir, thot Alimul Ghaib wa Shahadati El Kabir El Muta'al. Allahu është i dituri i të fshehtës dhe të dukshmes, dhe të dukshmes, edhe është madhështori dhe i lartësuari. i lartë dhe madhështor dhe nuk afrohet afër të keqes, nuk i afrohet të keqes, por është larg çdo të keqeje. Ky është kuptimi që këtë e ka transmetuar Taberiu në librin e tij me zinxhir transmetimi të saktë. Thot Imam al-Khattabi për emrin thot Imam al-Khattabi gjithashtu për emrin e Allahut subhanahu wa taala el mutaal thot për emrin e Allahut el mutekebir, thot që emri i Allahut subhanahu wa taala el mutekebir do thot që ai është lart, është larg dhe lart, shumë lart nga cilësitë e krijesave, që nuk i ngjajnë cilësitë e tij, cilësitë cilësive të krijesave. Sikurse ka dhënë një kuptim tjetër që thot thuhet që një prej kuptimeve të emrit të Allahut subhanahu wa taala mutekebir do thot që Allahu subhanahu wa taala tregon madhështinë e tij përpara atyre që e kundërshtojnë atë. Edhe duan të tregohen të mëdhenj përpara tij. Thotë Ibn Xheriri në lidhje me emrin e Allahut subhanahu wa taala El Kebir, El Kebir thotë Ibn Xheriri do të thotë madhështori. përpara të cilit çdo kush është i vogël dhe nuk ka më të madh se ai. Ka treguar këtë gjë në librin e vet të tafsirit Ibn Xheriri. Thot Imam al-Khattabi në lidhje me emrin e Allahut el-Kebir, thot el-Kebir është ai që është përshkruar me me cilësitë e madhështisë në çdo gjë. Dhe çdo gjë përpara madhështisë së tij është shumë e vogël. Kuptimi, domethënë kuptimi siç ka thënë Imam Ibn Xheri është el adhim do të thotë që krijesat e tij e kanë frikë atë, e madhërojnë atë dhe ruhen prej dënimit të tij. Ndërsa disa të tjerë kanë thënë që el adhim do të thotë që Allahu subhanahu wa taala ka cilësinë e madhështisë në vetvete. Edhe nuk lejohet që ne ta përshkruajmë se si është madhështia e tij, Mirëpo ne e pohojmë atë vetëm në aspektin që Allahu është madhështor për por pa e përngjasuar atë. Edhe të dyja fjalët që kanë thënë dietarët janë të ngjashme, dhe nuk bien në kontradikt me njëra tjetrën. Ndërsa në lidhje me kuptimin e emrave të Allahut El Ali wal Ala wal Mutaal, në lidhje me Allahun subhanahu wa taala ka thënë Imam El Khattabi për emrin e parë El Ali. Thotë Allahu subhanahu wa taala sebbih isme rabbikel a'la. Pastroje nga çdo nga çdo e metë emrin e Zotit tënd që është më i larti. Thotë Ibn Khuzejme që është dietar nga dietarët më të mëdhenj të ehli sunet dhe xhamatit që emri Allahut el ala është i njohur në gjuhën arabe. Nuk ka gjë sipër tij dhe ai është sipër çdo gjëje. Thotë Imam Sa'di al-Ali wal-a'la Emri i Allahut El Ali dhe El A'la do të thotë që Allahu subhanahu wa taala ka lartësinë absolute në të gjitha aspektet. Ai ka lartësinë në qenien e tij, domethënë lart me qenien e tij. Ka lartësinë e virtyteve dhe cilësive të tij të larta, sikurse ka dhe lartësinë e nënshtrimit, sepse ka nënshtruar çdo gjë, çdo gjë është poshtë pushtetit të tij, nën pushtetin e tij. Kështu që Allahu subhanahu wa taala ka qëndruar mbi arsh, pushtetin e ka në dorën e tij, edhe përshkruhet me cilësitë më të larta, sikurse përshkruhet edhe me cilësinë e madhështisë, bukurisë, edhe cilësitë e tij janë më të plotat. Domethënë, thot ibn, thot imam Sa'di, që kuptimi i emrave të Allahut subhanahu wa taala Ali al-Ala do të thotë që Allahu subhanahu wa taala posedon lartësinë në të gjitha aspektet. Ndërsa për emrin e Allahut el mutaal kanë thënë shumica e dietarëve të tefsirit Që do të thotë që Allahu subhanahu wa taala është lartësuar mbi çdo gjë me fuqinë e tij. Thotë Ibn Kathiri, El Mutaal është ai i cili është mbi çdo gjë, edhe ka përfshirë çdo gjë me dije dhe me dhe me fuqinë e tij. Edhe çdo gjë i është nënshtruar atij. Dhe të gjitha krijesat i kanë ulur qafët për madhështinë e tij. me dëshirë ose me pahir. Këto ishin argumentet dhe kuptimet në lidhje me emrat e Allahut subhanahu wa ta'ala që përmendëm. Kalojmë tek pika e dytë e temës tonë. Çfarë, çfarë përfitojmë ne prej këtyre emrave? Çështja e parë, Është shumë e domosdoshme vëllezër që të njohim që një prej çështjeve më kryesore në fenë tonë është të njohim se Allahu subhanahu wa taala është lart. Edhe këtë lloj gjëje Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur në shumë argumente të Kuranit, sikurse e ka përmendur edhe profeti sallallahu alaihi wasallam në shumë në shumë argumente, në shumë hadithe të tij, edhe gjithë umeti islam bëj fjalë për sahabët, tabiinët, për njerëzit e brezave të parë të pastër kanë rënë dakord që Allahu subhanahu wa taala është lart. Derisa erdhën xhehmijet, të cilët filluan të thoshin që Allahu subhanahu wa taala është kudo. Dhe për këtë arsye dhe dietarët u dolën ballë këtyre grupeve edhe shkruajtën libra për të nxjerrë në pah të kotën e tyre. Ata folën për ta sepse në atë kohë ata ishin pak grupe të humbura. Edhe kjo ishte një ide e re, dhe sikur mos flisin që në atë kohë dietarët, ne sot nuk do të nuk do ta kishim kuptuar dot të vërtetën derisa vetëm nëse nëse do dëshironte Allahu subhanahu wa taala. Dhe argumentet për këtë gjë janë të shumta. Prej këtyre argumenteve kemi 7 ajete kuranore, të cilat tregojnë që Allahu subhanahu wa taala është mbi arsh. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Mëshiruesi mbi Arsh qëndron. Janë dhe gjashtë ajete të tjera që thonë thumma istawa 'ala al-'arsh, më pas qëndroi mbi Arsh pra Allahu subhanahu wa ta'ala. Është ajeti që është në surën Araf 54, surën Yunus 3, surën Sexhde 4, surën Taha 5, surën Furqan 59, surën Ra'd 2, surën Al-Hadid 4. Sikurse kemi edhe argumente të tjera që tregojnë që Allahu që tek Allahu subhanahu wa taala ngjiten punët e mira, ngjiten dhe fjalët e mira. është fjala e Allahut subhanahu wa taala në surën Fatir 10 që thotë ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u. Tek ai ngrihen fjalët e mira dhe punët e mira ai i ngre. Thotë Imam ad-Darimi u tregon domethënë tregon këtë lloj fjale për të kundërshtuar atë që thonë grupet e humbura që Allahu subhanahu wa taala është kudo Thot, te kush ngrihen punët e mira, ndërkohë që Allahu subhanu e ta'ala për ta, sipas pretendimit të tyre të gënjeshtërt, për ta Allahu, domethënë për grupet e humbur, Allahu subhanu e ta'ala është me vetë punëtorin, me atë që bën punët. Ai është me të në shpinë e tij, në xhaminë e tij, në vendin ku rri, kështu që te kush u ngritkan ngritkan punët atëherë, pastaj e mbyll fjalën e vet duke thënë, i pastër është Allahu prej asaj që thonë këta njerëz. Dhe kjo tregon që Allahu subhanahu wa taala siç posedon lartësinë e tij në qenien e tij, posedon lartësinë në pushtetin e tij. Gjithashtu dhe në emrat e tij thot Allahu subhanahu wa taala sebbih isme rabbikal a'la që e përmendëm më sipër. Gjithë këto argumente dhe të tjera shumë të tilla tregon që Allahu subhanahu wa taala është lart. Ndërsa grupet e humbura thanë që Allahu subhanahu wa taala është kudo. Dhe këta njerëz në të vërtetë s'e kanë njohur Allahun subhanahu wa taala siç duhet, as nuk e kanë vlerësuar atë siç duhet. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Nuk e vlerësuan Allahun siç i takon madhështisë së tij, sepse nuk e kanë njohur atë siç duhet. Prandaj thot Ibn Taymija në një libër që quhet Al-Fatwa Al-Hamawiyya, ka folur në atë libër për Një prej çështjeve kryesore është për çështjen e qëndrimit të Allahut mbi Arsh, dhe këtë libër e kemi përkthyer lus Allahun që ta lehtësojë që të botohet së shpejti. Ka folur te Ibn Taymije dhe ka treguar shumë thënie dijetarësh ndër të tjera nga nga fundi thot edhe mbasi e përfytyrove gjithë këtë përshkrim të madh të Allahut subhanahu wa taala. A mund përfytyrohet që me madhështinë e tij të hyjë brenda krijesave të tij? Ne do të flasim për të gjithë dhe keni për të arritur një përfytyrim të përafërt inshallah që kjo lloj gjëje është e pamundur. A nuk më besoni mua? A nuk keni besim tek unë? Ndërkohë që unë jam besniku i atij që është në qiell, jam besniku i atij që është në qiell, më vjen lajmi i qiellit mëngjes dhe mbrëmje, kjo është argument i qartë domethënë që Allahu subhanahu wa taala është në qiell. Mbase e kemi treguar edhe herë tjetër që fjala qiell Në gjuhën arabe do të thotë lartësi. Domethënë nuk është kuptimi thjesht, domethënë që është brenda në qiell. Sepse kjo nuk nuk është e vërtetë. Por qiell do thotë lartësi, domethënë që Allahu subhanahu teala është në lartësi. Ose kanë thënë dijetarët që ka një kuptim tjetër, kur themi fjalën në, nuk do thotë që është në, por mund të jetë edhe mbi, me kuptimin mbi, vjen në kuptimin mbi, siç thamë për shembull mbani mend e kemi përmendë herë tjetër, kur themi që ec në tokë, mos do të thotë vallë që të ecësh brenda në brendësi të tokës, ec në tokë domethënë ec mbi tokë. Kur fjala në vjen në kuptimin mbi, kështu që kur themi që Allahu është në qiell, domethënë mbi qiell. Ose fjala qiell në gjuhën arabe do të thotë lartësi. Kështu njëra prej këtyre dy është shpjegimi që kanë dhënë dijetarët për të kuptuar qartë këtë fjalë, se kur themi që Allahu është në qiell, nuk do të thotë që Allahu është brenda në qiell. Është i pastër Allahu prej kësaj gjëje. Nuk mund ta përfshijnë dot krijesat e tija. Thotë një prej dijetarëve të selefëve që quhet Abu Nasr al-Sijzi në librin e vet al-Ibana, dijetarët tanë, mësuesit tanë thotë si Sufjan al-Thauri, Malik ibn Anas, Imam Maliku, Sufjan ibn Uyayna, Uyayna, Hamad ibn Salama, Abdullah ibn al-Mubarak, al-Fudhayl ibn Iyad, Ahmed ibn Hanbal, Ahmed Imam Ahmedin, Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali, që është Ishaq al-Rahawai, ibn Rahawai, të gjithë këta dijetarë, domethënë këto ka përmendur ky sepse numri i tyre është shumë herë më i madh, po këto që njihte ky vetë, thotë, të gjithë këta kanë rënë dakord që Allahu subhanahu wa taala me qenien e tij është mbi arsh. Ndërsa dija e tij është në çdo vend, edhe ai shikohet ditën e gjykimit nga besimtarët, edhe zbret në qiellin e dynjasë. Pra ky është besimi i ehli sune vel xhematit. Gjithashtu thotë Abu Nuaim al-Asbahani në librin e vet al-Akide, të akides, rruga jonë është rruga e atyre që ndjekin kuranin, sunetin dhe rënien dakord të të gjithë umetit. Atë që besojnë ata besojmë edhe ne. Edhe ata ndër, ndër të tjera besojnë, domethënë, ata që ndjekin kuranin, sunetin, besojnë në hadithet të cilat tregojnë se profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që Allahu qëndron mbi arsh, edhe ne e pohojmë atë. Pa e pa e përngjasuar, pa i dhënë pa i dhënë shëmbëlltyrë, edhe pa e deformuar atë. Edhe Allahu subhanahu wa taala është larg krijesave të tij dhe krijesat janë larg tij. Nuk ka hyrë tek to, as nuk është përzier me to. Kjo është fjala e tij. Por është mbi arshin e tij në lartësi e jo në tokë. Kjo është fjala e Imamit Abu Nuaim al-Asbahani. Një ide të ngjashme me këtë ka treguar edhe Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman al-Sabuni në lib, një libër të vetin që quhet Kitabur Risale fi Sunnah, që flet për sunetin. Edhe ndër të tjera ka treguar hadithin e robëreshës të cilën vajti një, një prej sahabëve që quhet Muawi ibn al-Hakem tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tha o i dërguari i Allahut vajzën, ku është, ku është Zoti jot, i tha në qiell, në qiell, i tha kush jam unë, tha ti i dërguari i Allahut, i tha profeti sallallahu alaihi wasallam liroje, se ajo është besimtare. Tregon Abu Uthman Sabuni në këtë librin e vet, që gjithë dijetarët e umetit edhe selefët e lartë të mëdhenj, nuk kanë rënë në kontradiktë që Allahu subhanahu wa taala është mbi arsh. Edhe imam Shafiu gjithashtu e ka treguar në librin e vet këtë hadith që përmendëm, dhe e ka marrë si argument që robi që duhet liruar duhet të jetë besimtar, duke u duke u argumentuar me këtë hadith. që robi që duhet liruar në çështjet e kefaretit kur ti bën një gabim që që duhet ta shlyesh me rob me lirim robi duhet të jetë ky njeri besimtar prandaj dhe profeti e pyeti edhe gjykoi për besimin e kësaj vajzës duke besuar duke i treguar që ajo beson që Allahu është lart prandaj thot ky Ebu Uthman as-Sabun në të librit vet thot kështu që profeti sallallahu alajhi wasallam gjykoi për besimin e saj kur ajo pranoi që Allahu është lart dhe që njohu Allahun me lartësinë e tij Thot Imam ad-Darimi në lidhje me këtë hadith, ky hadith tregon, ky hadith thotë është argument dhe tregon që ai per ai person i cili nuk e di që Allahu është lart dhe nuk është në tokë, ai nuk është besimtar. Prandaj dhe Imam Abu Hanifja është pyetur nga një prej nxënësve të tij, Ebu Mutia, quhet, është pyetur Për atë person i cili beson se Allahu subhanahu wa taala nuk është nuk është mbi arsh. Thotë Allahu nuk është mbi arsh. Thotë Imam Abu Hanifa ai person është mosbesimtar, ka dalë nga feja. Sikurse është pyetur gjithashtu një pyetje të ngjashme me këtë po Abu Hanifa, është treguar në të libër që u thash, quhet el-Fetwa al-Hamawiyya, fetwa e Hamawiyya e Ibn Taymiyah. Që një person thot, unë unë e di që Allah është mbi arsh, mirëpo nuk e di ku është arshi. A është sipër shtatë qiejve apo është në tokë? Thot Ebu Hanife ky është kafir prapë. Sepse ka mohuar gjithë ato argumente të qarta që tregojnë që Allah subhanahu wa taala është lart. Ibn al-Qayyim al-Jawzi ka shkruar një libër kundër atyre të cilët mohojnë lartësinë e Allahut subhanahu wa taala. që quhet Ijtima al-Juyush al-Islamia dhe ka treguar në të shumë më shumë argumente të shumta të panumërta në lidhje nga Kurani, nga Suneti, nga fjalët e selefëve, sahabëve, tabiinëve, dietarëve të mëdhenj, një libër të tërë vetëm për këtë çështje ose për në shumicën e tij. Dhe është një libër i dobishëm, lus Allahun që në të ardhmen t'ua lehtësojë që ta lexoni atë. Kalojmë te një çështje tjetër. Ajo që e sqaron më shumë çështjen e lartësisë së Allahut dhe madhështisë së Tij është që ne të krijojmë një përfytyrim të qartë se si është universi. Është me të vërtetë kurioze që njeriu të meditojë në krijesat e Allahut subhanahu wa taala. A nuk ka thënë Allahu i madhëruar në surën Ali Imran Thot thot Ibn Taymije, Ibn Taymije ka vdekur në vitin 728 të Hijrit ose me përafërsi në vitin 1320 e ca në në vitin diellor, 1320 e ca në vitin diellor, përafërsisht. Do na duhet kjo për disa çështje që do përmendim tashti. Thotë Ibn Taymija në librin e vet Mexhmu'ul Fetaua në vëllimin numër 5, faqen 150 me botimin e vjetër ose 95 me botimin e ri, se ka dy botime ky libër ose mund të ketë më shumë, ose nuk e di. Thotë ta dije se toka siç kanë rënë dakord dietarët është rrumbullakët. Këtë lloj gjëje e thotë kur përpara 700 vjetësh në një kohë që, domethënë, krishterizmi në atë kohë lundronin në errësirat e injorancës. Dhe deri von i vrisin shkencëtarët pse thoshin që toka është rrumbullakët. Ndërsa Ibn Taymija ka treguar këtë lloj gjëje që para 700 vjetësh, që toka është rrumbullakët dhe jo vetëm kaq, po thotë që kanë rënë dakord gjithë dijetarët që toka është rrumbullakët. Edhe thot vazhdon fjala e Ibn Taymijes, edhe është e rrethuar në shumicën e saj me ujë. Thatësira e tokës është 1/6 ose një çik më shumë se 1/6. Edhe uji që e rrethon tokën në shumicën e saj thot është në formë kubeje, domethënë në formë kupole, uji. Këto lloj gjërash kur i lexon tashti duket domethënë sikur ky jeton në shekullin tonë Ibn Taymija. Edhe domthon ka ka kry ka bërë gjeografi dhe i ka lexuar gjithë këto gjëra, domthon duket domthon tepër e çuditshme. Edhe thot vazhdon fjalën Ibn Taymija thot. Edhe largësia që ndodhet ndërmjet qiellit, domthon ndërmjet ujit edhe qiellit që është nga ajo anë, është njësoj si largësia që ndodhet ndërmjet tokës që jemi ne edhe qiellit që është nga ana jonë. Edhe vazhdon pastaj fjalët e tij e thot Kështu që po të shkosh poshtë, nuk ke për të gjetur, po të futesh poshtë në brendësi, do të largohesh nga nga nga sipërfaqja e tokës, të futesh brenda, nuk ke për të gjetur vetëm se mezin e tokës, edhe fundi i mezit të tokës është qendra. Kështu që nuk ka anë reale, anë reale për ne, vetëm se dy anë, ose sipër ose poshtë. Dhe poshtë mbaron me qendrën e tokës. Kështu thotë Ibn Taymija. Mirëpo poshtë dhe sipër thot, ndryshon në bazë të ndryshimit të personit. Domthonë ai ai e përfytyron tash siç e përfytyrojmë edhe ne, që ai që është në Amerikë sot, sipër për të është në në këtë lloj drejtimi, kurse poshtë për të është në këtë lloj drejtimi. Kurse ne e kemi në të kundërt, sipër për ne është këtej, poshtë për ne atej. Mirëpo, dy janë vetëm vetëm dy janë anët reale, poshtë dhe sipër. Kjo na interesonte si përfytyrim, një përfytyrim për atë që do themi. Kështu që thotë, vazhdon Ibn Taymija dhe thotë, kështu që lartësia në tokë është në anën anën e fytyrës së tokës në çdo në çdo anë, domethënë në çdo anë të tokës, po të shikosh qiellin ke shikuar lart në të vërtetë, megjithëse është në këtë formë, ke shikuar lart. Kurse poshtë si konsiderohet kur shikon poshtë në tokë dhe kur futesh në brendësi, kjo është poshti. Ky është poshti real, ai që quhet poshtë. Kështu që vazhdon fjalën fjalën e tij dhe thotë, kështu që gjë më poshtë është poshtë sipërfaqes së saj deri në fundin e qendrës së tokës. Edhe ky fund i cili është qendra e tokës, i cili quhet, i thotë, i cili quhet vendi i rënies së peshave. Kupton e ka qytë të domun që kanë vet vendi i rënies së peshave ose diçka shumë e ngjashme me këtë që ne e quajmë sot forca e gravitetit, kupton? Ai s'e ka thënë forca e gravitetit, sepse nuk di shqip ose nuk e ka thënë në formë tjetër siç e thonë ata, i thon arabët xhadhibie, po e ka shprehur në këtë formë. Që kuptohet prej kësaj domethënë që ata kanë pas njohur që atëherë forcën e gravitetit. Në kohë që sot njihet në botë që forcën e gravitetit e ka shpikur Newtoni. Newtoni ka vdekur në vitin në vitin 1727 diellor, kurse Ibn Taymija ka vdekur në vitin 1320 e kusur diellor, domethënë 300 vjet para Newtonit. Kështu Newtoni del bllof. Prandaj është çudi domethënë që ne muslimanët sot kemi ngelur mbrapa. Dhe realiteti është që ne muslimanët ngelëm mbrapa kur e lamë fenë tonë. Shiko çfarë zbulimesh të mëdha kanë bërë dietarët. Ne ngelëm mbrapa kur e lamë fenë tonë. Kurse Perëndimi eci përpara kur e la fenë e vet, sepse feja ishte ishte penguesi edhe barrikada kryesore për të përparuar. Kurse ne ajo që na pengoi ishte lënia e fesë. Edhe vazhdon Ibn Temia duke thënë Edhe kështu thot, domethënë përshkrimi që që i bën Ibn Temia shkurtimisht sepse faktisht ka fol shumë gjatë për këtë gjë. Edhe prandaj ua dhashë edhe me edhe me faqe, edhe me vëllime këtë që ta nëse dëshiron prej jush ta shikojë vetë se çfarë ka thënë ai, që të sigurohet për këtë që po them. Ta shikojë vetë te Mexhmul Fetawa. Thot Ibn Temia dhe kështu thot çdo qiell përfytyroni këtë formë, kjo është toka. Përfytyrimi që që përfytyrojnë shumë njerëz sot është që toka është kështu, jini me vëmendje shikoni, toka është kështu, qielli është këtu, 2 3 4, kurse për këtë nuk kanë idenë fare se çfarë bëhet te. Ky është përfytyrimi i shumicës së njerëzve. Realiteti është domethënë që toka, që është rrumbullakët, po të shikosh ai që është këtu, Qielli për të është këtu, megjithëse për ty kjo këngë është këngë është drejt poshtë, por kjo s'është poshtë, kjo është lart. Kjo është lart, nuk është poshtë. Për ty ti mendon mendon sikur kjo është poshtë, por kjo është lart. Poshtë është vetëm në brendësi të tokës. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala ka dhënë një lloj vetie tokës që quhet vetie e gravitetit, që bien gjërat në qendër të saj. Prandaj prandaj gjërat nuk bien nga nga poshtë sipër, por bien nga sipër poshtë. Prandaj po ta shikosh, kështu është toka. Atëherë thotë Ibn Taymija, edhe qielli i parë këtë lloj forme është. Kjo është toka, rrumbullakët, edhe qielli kështu është në të gjitha anët, qielli i parë. Edhe qielli i dytë, edhe qielli i tretë, edhe qielli i katërt, edhe qielli i pestë, deri te qielli i shtatë, këtë lloj forme janë domethënë nga të gjitha anët. Edhe forma e qiellit thotë Ibn Taymija është formë rrumbullakët, siç është në formën e tokës gjithashtu. Kështu që ato janë siç janë shtatë shtresa tokë, janë edhe shtatë shtresa qiell. Që qiejt janë të rrumbullakët dhe i quhen në domethënë në arabisht ndër të tjera, përveç sema, thotë edhe eflak, felek. Thot ma duke u argumentuar me Kur'anin, me Sunetin dhe me rënien dakord të të gjithë umetit. Sepse vetë fjala felek thot në gjuhën arabe do të thot diçka e rrumbullakët, rrumbullaksi. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala thot për hënën dhe për diellin, "O kullun fi falakin yasbahun." Thot të gjitha këto në një rrumbullakësi notojnë. Po ta shikosh përkthyesi i Kur'anit që ka përkthyer për Kur'anin nga arabishtja ka thënë në një galaksi, por kjo nuk është e saktë. Kjo është domethënë të flasësh me hamendje, domethënë të bësh aventurë në përkthimin e Kur'anit. Për arsye sepse Allahu nuk ka thënë galaktik, as apo as nuk ka qenë e njohur kjo lloj gjëje në, në kohën kur ka zbritur Kurani, ç'do të thot galaktik. Ndërsa fjala që ka përmendur Allahu është rrumbullaksi. Se kush është qëllimi te rrumbullaksia, a është galaktika, a është diçka më e madhe se galaktika, që është qielli, qielli i parë, sepse forma e tij është, siç e thamë, e rrumbullakët. A është diçka më e madhe se kjo Allahu e di. Prandaj më e saktë që ky ajet të përkthehet siç është në surën Yasin. Të gjitha lundrojnë në një rrumbullakësi. Se si është kjo rrumbullakësi, vetëm Allahu e di. Vazhdon ibn Taymija e thot, thot për dietarët e kohës vet, të cilët kanë qenë dietarët e astronomisë, me atë astronomi që ekzistonte atëherë, thot të gjithë kanë rënë dakord për këtë lloj ideje që po themi. Ndërsa Arshi, thot ibn Taymija, ndërsa Arshi është në formë kubeje, Thot ndërsa arshi është në formë kubeje dhe është argumentuar për këtë lloj gjëje, dhe ky është dietar, domethënë normalisht dietar shumë i madh dhe argumentet që ka sjellë domethënë normalisht i sjell sepse i merr si argument ato, mbase edhe dikujt tjetër për dikë tjetër ky hadith ose ndonjë hadith tjetër mund të jetë i dobët, por për të përderisa e ka marrë si argument është i saktë. Thot hadithin që e transmeton Ebu Daudi, megjithëse i ka thënë faktikisht, imam Tejmije rruije që tregon që ky hadith mund të mund ketë një farë dobësie, nga Ebu Daudi transmeton nga Xhubejr ibn Mutim, se ka thënë erdhi tek profeti sallallahu alajhi wasallam një fshatar dhe i tha o i dërguari Allahut, u munduam shumë, u tha çdo gjë, kemi nevojë që t'i lutesh Allahut të bjerë shi ose diçka e ngjashme është një hadith i gjatë, ndër të tjera i thot profeti sallallahu alajhi wasallam fund fare, i thot Allahu subhanahu wa taala është mbi arsh dhe arshi i tij është mbi qiej dhe mbi tokë, kështu. Edhe bën me gish profeti sallallahu alajhi wasallam në formën e kubes. Domthon arshi është në këtë lloj forme. Normalisht në këtë lloj rasti po përshkruhet çfarë? Një krijesë. Edhe nuk nuk është ndaluar të përshkruash një krijesë. E ndaluar është përshkruash krijuesin. Dhe duhet pasur parasysh gjithmonë ajeti që ka thënë Allahu subhanahu wa taala leysa kamithli shay, nuk ka si ai asgjë. Nuk ka si ai asgjë. Përpiqu gjithmonë ta kesh parasysh këtë. Nuk ka si ai asgjë. As nuk mund ta përfytyrojë dot njeriu kurrë Allahu subhanahu wa taala. Ne përpiqemi të përfytyrojmë se si janë krijesat e tij që të arrijmë një përfytyrim në lidhje me madhështinë e Allahut subhanahu wa taala dhe jo me cilësitë e tij. Në realitet. Dhe thotë Ibn Taymiyyah që nuk ka argument që arshi është rrumbullakët siç janë qiejt gjithashtu. Përfytyrojeni, kjo është toka, qielli i parë, qielli i dytë, qielli i tretë, qielli i katërt, qielli i pestë, qielli i gjashtë, qielli i shtatë. Jo kaq, normalisht domethënë është diçka që s'e kap dot mendja e njeriut. Ku është poshtë? Poshti Zbret nga qiejt, vjen nga qiejt dhe zbret për në tokë. Mos e shiko në këtë lloj forme që po e bëj në këtë lloj forme kështu, sepse kjo kjo nuk është anë reale, është anë vetëm që është një lloj ane që e përfytyron njeriu në mendje, ndërsa poshti është ajo që shkon në brendësi të tokës. Prandaj Allahu siç thamë ka krijuar tokën me forcë graviteti që i tërheq gjërat nga lart poshtë. Atëherë qiejt janë të gjithë të rrumbullakët. Gjithashtu tregon Ibn Taymije për arshin që arshi i Allahut subhanahu wa taala ka këmbë. Si janë këmbët e arshit, këtë e di vetëm Allahu i madhëruar, nuk na është treguar gjë vetëm se na është treguar në hadith sakt që e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abu Sa'id radhiyallahu anhu tha erdhi një person tek profeti sallallahu alajhi wasallam prej çifutëve dhe i tha o i dërguar i tha o Muhammed një person prej shokëve tu më gjuajti me shuplak Më gjuajti me shuplak në fytyrë. Dhe i tha profeti sallallahu alajhi wasallam, "Ma thirrni këtë person." Atëherë e thirrën. Dhe i tha profeti sallallahu alajhi wasallam, "Përse e gjuajte me shuplak?" I tha, "O i dërguar i Allahut, unë isha duke kaluar në treg." Edhe dëgjova këtë person duke thënë, "Pasha atë që e zgjodhi Musën para gjithë krijesave. Dhe i thash, a e zgjodhi dhe para Muhamedit? Edhe u nxefa në këtë moment dhe ia futa një shpullë surratit. Atëherë i tha profeti sallallahu alaihi wasallam, këtij sahabit, mos bëni dallim ndërmjet profetve, tha. Mos bëni dallim ndërmjet profetve. Kjo është prej modestisë që ka pas profeti sallallahu alaihi wasallam. I thotë mos bëni dallim ndërmjet profetëve thotë, sepse njerëzit ditën e gjykimit do t'u bjerë të fikët njerëzve të gjithëve, edhe unë do jem i pari person që do zgjohem thotë profeti sallallahu alajhi wasallam. Edhe kur të zgjohem do ta shoh Musën ka kapur një prej këmbëve të arshit. Dhe nuk e di, a u zgjua përpara meje apo i është konsideruar ai fikti që i ra në dynja kur pa në malin Tur madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu vazhdon Ibn Tejmija thot thot profeti sallallahu alaihi wasallam kur t'i luteni Allahut subhanahu wa taala kërkojini atij firdausin sepse ai është mesi i xhenetit dhe më i larti i xhenetit dhe sipër tij është arshi i mëshiruesit dhe prej tij burojnë të gjithë lumenjtë e xhenetit. Përfytyrimi i xhenetit domethënë është në këtë lloj forme. është në këtë lloj forme, vjen dhe rrit, rrit derisa është më i larti i xhenetit Firdosi dhe zgjerohen poshtë në këtë formë. Domethënë Firdosi është më i larti dhe është mesi i xheneteve. Prandaj ky është përfytyrimi, mund të jenë në formë katrore, në formë në forma të tjera e rëndësishme është që janë të rrethuara, xhenetet e tjera vijnë më poshtë dhe anash, kurse xheneti më i mirë është në mes dhe më i lartë. E lusim Allahun që na bëj prej tyre që janë xhenet. Thot Ibn Tejmija, kështu me sa thamë, tregohet, tregohet, u bë e qartë, me anë të këtyre haditheve, se krijesa më e lartë është arshi, edhe se arshi është e, tavani i gjithë universit, edhe se ai është në formë kubeje, ka këmbë, Edhe kështu domethënë dhe pastaj na e mbyll fjalën e tij ibn Tejmija duke thënë, kështu që duhet ditur se gjithë bota e lartë dhe poshtë, bota e lartë bëhet fjalë për qiejt, bota e qiejve dhe bota e poshtme që është bota e tokës dhe kush jeton në to. Edhe çka edhe çka rreth tyre, çdo gjë që e rrethon këtë thotë janë shumë të vogla përpara Allahut subhanuhu teala. nuk janë, domethënë shtatë qiejt, shtatë qiejt, nuk janë përpara kursiit, vetëm se si një hallkë e hedhur në shkretëtirë. Përfytyroje, çka ka thënë profeti alejhi selam këtë hadith. Hadithi në mënyrë të gjatë është në këtë lloj forme. Thotë profeti alejhi selam, toka përpara qiellit të parë është si një hallkë e hedhur në shkretëtirë. Përfytyroje një shkretëtirë pa fund, Edhe ke hedhur një hallkë, këtë, të vogël. Që vendoset, mund të jetë një unazë, diçka e ngjashme me këtë, e ke hedhur në shkretëtirë. Çfarë përmase mund të ketë kjo hallka në lidhje me shkretëtirën? Kështu është toka në lidhje me qiellin e parë. Edhe thotë profeti sallallahu alajhi wasallam dhe qielli i parë kështu është në lidhje me qiellin e dytë. Tashi përpiqu të përfytyrosh gradualisht këtë që po them. Që të arrish të kuptosh se sa madhështor është Allahu subhanahu wa taala. Edhe qielli i dytë, domethënë çka brenda tij domethënë normalisht, me qiell të parë edhe me tokë, kështu është si kjo hallka në shkretëtirë pafund në lidhje me qiellin e tretë. Edhe qielli i tretë në lidhje me qiellin e katërt, dhe qielli i katërt në lidhje me qiellin e pestë, dhe qielli i pestë në lidhje me qiellin e gjashtë, e qielli i gjashtë në lidhje me qiellin e shtatë, përfytyro çfarë madhështie që nuk mund nuk e koncepton mendja e njeriut, dhe qielli i shtatë në lidhje me kursijin e Allahut subhanahu wa taala. Kursijin ka thënë Ibn Abbasi për kursijin që kursiji është krijesa mbi të cilën Allahu subhanahu wa taala vendos këmbët e tij. Nuk lejohet të përfytyrohet se si është kjo lloj gjëje, e se si mundet vetëm ne jemi të detyruar të besojmë. Domethënë shtatë qiejt në lidhje me kursijin, që nuk është arshi, kursiji është diçka tjetër, disa e kanë shpjeguar që kursi do thotë dije, por kjo nuk është e saktë. Është transmetuar nga Ibn Abbasi, sikur ka thënë që kursi do thotë dije, por kjo nuk është nuk është transmetim i saktë nga Ibn Abbasi, por edhe grupet e humbura kapen gjithmonë me të dobëtat për të arritur për t'i devijuar argumentet e Allahut. E sakta është kjo që po themi, që Ibn Abbasi ka thënë që kursi është krijesa mbi të cilën ka vendosur Allahu subhanahu wa taala këmbët e tij. E shtatë qiejt e çka brenda tyre në lidhje me kursin, thotë sa një sa një hallkë e hedhur në shkretëtirë që nuk i shikon fundin e saj. Ndërsa madhështinë e arshit nuk e di askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Domthon kursiji përpara arshit nuk është asgjë. Kursiji përpara arshit nuk është asgjë. Madhështinë e arshit nuk e di askush përveç Allahut subhanuhu teala. Gjithashtu për për të arritur për për të krijuar një përfytyrim më të ngjashëm me këtë që po themi është edhe hadithi që transmeton Xhabir radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë më është dhënë leje që t'u përshkruaj juve ose t'u tregoj juve për një prej melekëve të cilët mbajnë arshin e Allahut subhanuhu teala. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam ndërmjet veshit të tij dhe krahut të tij, edhe shpatullës së tij është një largësi prej 700 vjetësh. Domethën vetëm kjo, domethën kjo distancë kaq e vogël për për ne është 700 vjet për atë melek. Domethën po të po të bësh një lloj përllogaritje të përafërt, i bie që një prej melekëve që mbajnë arshin mund të jetë ma sa gjithë universi. Kjo lloj gjë të krijon, këtë që thamë, të krijon përshtypjen që Allahu subhanahu wa taala është më madhështori, që ka bërë me emrin që po themi, edhe të krijon përshtypjen të qartë që Allahu subhanahu wa taala është lart çdo gjëje. Atë ka treguar një dijetar gjithashtu, që është gjallë sot e kësaj dite ka bërë një libër që titullohet Njohja e madhështorit të lartësuarit me cilësinë e madhështisë edhe bukurisë. Dhe ka folur faktikisht gjatë dhe koha faktikisht nuk na premton shumë për të folur për këtë gjë. Mirëpo ka treguar ndër të tjera që Allahu subhanahu wa ta'ala na e ka shpalosur madhështinë e tij në disa argumente. Prej këtyre argumenteve kemi që Allahu subhanahu wa ta'ala ka treguar që ai e, ai e, ka, e, ka, e kap dorën ditën e kap tokën ditën e gjykimit me dorën e tij, pëllëmbën e tij. Nuk lejohet ta përfytyrojmë se si është pëllëmba e Allahut subhanahu wa taala. Kjo lloj gjë është treguar në Kur'an. Nuk ka si ai asgjë, vendose përpara syve tu gjithmonë. Nuk ka si ai asgjë. Nuk mund ta nuk mund ta konceptojë dot njeriu dot madhështinë e qiejve s'e përfytyron dot që janë krijesa. Ti nuk përfytyron dot madhështinë e kursit, nuk përfytyron dot që sipër kursit është uji. Siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'", në Kur'an, dhe arshi i tij është mbi ujë. Domethënë mbi kursin është uji, dhe mbi ujin është arshi i Allahut subhanahu wa taala. Dhe mbi arsh qëndron Allahu subhanahu wa taala. Allahu nuk ka nevojë për arshin, përkundazi arshi ka nevojë për Allahun e madhëruar. Mirëpo kjo tregon madhështinë e tij. Gjithashtu Prej gjërave që tregojnë madhështinë e Allahut është se Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit do t'i palosi qiejt. Was samawati matwiyatu fi bi yamini. Edhe qiejt thotë Allahu subhanahu wa taala në surën Zumar janë të palosura qiejt, shtat qiejt. Domethënë gjithë universi. Mendo një univers është i palosur në të djathtën e Allahut subhanahu wa taala. A mendon dot se çfarë madhështie është? Thot Abdul Qadir al-Jilani në librin e vet al-Ghunya, thot Cilësia e Allahut subhanahu wa taala që është mbi arsh, është përmendur në çdo libër qiellor edhe është treguar, i është treguar çdo profeti që ka dërguar Allahu subhanahu wa taala, por pa thënë si dhe pa e përfytyruar se si. Edhe pastaj tregon ky dietar atë fjalën e Ibn Abbasit që ka thënë që madhështinë e kursit e me radhë, Gjithashtu tregohet në lidhje me emrin Allahu subhanahu wa taala, në këtë emër që përmendëm, Madhështori, thot Allahu i madhëruar në suren Shura, takadu samawatu yatafattarna min fawqihinna. Thot gati sa qiejt nuk po çahen nuk po çahen nga sipër. Thotë Allahu subhanahu wa taala, "Qiejt gati sa nuk po çahen." Thotë Ibn Abbasi në shpjegimin e këtij ajeti, do thotë gati sa nuk po çahen nga rëndesa dhe madhështia e Allahut subhanahu wa taala. Edhe këtë lloj tefsiri e ka transmetuar nga Ibn Abbasi prej dietarëve të tefsirit gjithashtu edhe Dhahaku, Suddi, Qatada. Këto lloj idesh të tregojnë të shpalosin një prej kuptimeve të emrit të Allahut subhanahu wa taala al-azim që do thotë më madhështori. Lus Allahun e madhëruar që na bëjë prej atyre që e madhërojnë Allahun siç i takon madhështisë së tij, megjithëse nuk do mundin dot kurrë. Edhe e lavdërojnë atë me gojë, sikurse e falënderojnë atë me gjymtyrët e tyre. Është shumë e vështirë o vëllezër muslimanë dhe sado që të flasim për madhështinë e Allahut është e pamundur që t'i japim hakun atij. Çdo fjalë e jona nuk mundet që të japi dot përfytyrimin e sakt të madhështisë së Allahut subhanuhu teala sepse madhështia e tij është jashtë çdo përfytyrimi njerëzor. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam kur i lutesh Allahut subhanuhu teala thoshte la uhsi thanaen alejk thot un nuk mund të të lavdëroj ty siç duhet Ente kema athnejta ala nefsike. Ti je siç e ke lavdëruar ti veten tënde. Dhe kjo tregon që njeriu sado që të lodhet, nuk mund ta lavdërojë dot Allahun subhanahu teala siç duhet. E kush jemi ne? Këto krijesa kaq të vogla të, të tregojmë edhe të madhërojmë Allahun e madhëruar i cili meriton shumë herë dhe më shumë kur Xhibrili a.s. me gjithë madhështinë e tij adhuron Allahun, po ne kush jemi? dhe kush duhet të jemi. Atëherë kije parasysh si përfundim që njohja e madhështisë së Allahut subhanuhu teala siç është në realitet edhe madhërimi i tij në zemër është një prej shkaqeve kryesore që e ndihmon njeriun të jetë i sinqertë. Sinqeriteti do të thotë që ta pastrosh zemrën tënde për Allahun subhanuhu teala. Sikurse dhe universi nuk njeh krijues tjetër përveç Allahut dhe nuk adhuron dhe nuk i nënshtrohet askuj përveç Allahut dhe zemra jote duhet që mos i nënshtrohet askuj tjetër përveç Allahut subhanuhu teala. Prandaj unë i lutem Allahut që na dhurojë të gjithë sinqeritet. Lus Allahun që na jep sinqeritet, na i pranojë punët e mira, na bëjë dobi me ato që themi, na bëjë prej atyre që i zbatojnë ato që dëgjojnë. Allahu ju shpërbleftë të gjithë. Keni ndonjë pyetje? Pardon. Aha. Besimi i kush e ka për të? Mm. Aha. Duhet pak si filozofike, domethënë që fjala Allahut si thënë është llojit e vjetër dhe veçantisë e re. Në shiko, domethënë, ka nevojë pak për shpjegim, ideja është shumë e thjeshtë. Kuptimi i kësaj fjale që thotë ky vllai është, që ehli suneti dhe xhemati beson, që Allahu subhanu wa ta'ala ka pasur mundësi të flasë në pafillimsi, sikurse cilësitë e tij janë pa fillim. Kështu që Allahu subhanu wa ta'ala po të donte të fliste dhe mund të fliste dhe në pafillimsi. Dhe kjo lloj mundësie quhet mundësia e të folurit, dhe është plotfuqishëm për çdo gjë, nuk ka gjë të pamundur për të. Ky është kuptimi i pjesës së parë. Kurse pjesa e dytë pasi do të thotë që Allahu subhanahu wa taala kur dëshiron në kohë të veçanta flet. Siç i foli Musa alayhis salam në atë kohë kur erdhi Musa në malin Tur. Domethënë që ehli suneti dhe xhemati beson që Allahu subhanahu wa taala në pafillimsi e ka pas cilësinë e të folurit, edhe ka folur, e dyta pjesa e dytë që Allahu ka folur dhe flet kur të dëshirojë në kohën e duhur. me me dëshirën e tij me urtësinë e tij. Walamma ja Musa li miqatina, po dhe kur kur erdhi Musa në takimin tonë i foli atij Zoti i tij dhe kjo tregon që kishte kohë. Përse e përmendin dietarët e Ehli Sunetit këtë lloj çështje? E përmendin sepse grupet e humbura si gjithmonë filozofojnë. Dhe i thonë një fjalë, domethënë fjalë të urtë që ka përmendur domthonë. Thonë gomari filozofoi edhe ngeli ngeli pa ngrënë. Normalisht kur kur të bësh filozofi pastaj do dalësh pa hiç. Si puna e atyre që i thonë vetes dijetarë filozofë, në fund të jetës së tyre njëri prej tyre, mbase e kam përmendur edhe herë të tjera, ndonjëri prej tyre thoshte un po vdes edhe vetëm një çështje di gjithsej thoshte në lidhje me çështjet e Zotit, sepse ai në çdo çështje, jo po kjo do të jetë kështu, mirëpo jo, po ka mundësi të jetë kështu. Edhe në fund fare e diskutoj dhe të çështja do doli që dhe kjo dhe kjo çështje domethënë ishte prapë dyshim siç e sigurt dhe thotë po vdes pa ditur gjë fare. Sepse filozofia normalisht domethënë është siç e kemi përmend, është dije që nuk ka dobi, është e padobishme. Në çdo gjë nuk po e them unë, po e thon ata dietarë që kanë qenë dietarë të mëdhenj, i janë futur, i janë futur detit të filozofisë dhe i kanë dalë nga ana tjetër. Edhe këtë lloj çështje do, do ta gjeni inshallah me lejen e Allahut te ky libri që u thash fet, fetvaja Hamawie, për cilën ka folur Shejhul Islam Tejmije shumë bukur në lidhje me rrugën e filozofëve. Dhe se sa keq kanë përfunduar ata. Aq sa një prej kokave të tyre thot fund fare, thot në fund fare një prej kokave të filozofëve, thot Mbasi e provon filozofinë dhe rrugën e humbur pendohet, thotë thotë un po po vdes tashi, po vdes në akiden e nënës time. Plakë, s'di ajo filozofi, s'di filozofi, ajo di çka thon Allahu në Kur'an, Allahu është mbi arsh dhe mbaroi. Nuk di të filozofojë. Po vdes në akiden e saj tha. Edhe thot kush e provon si un, ka për ta njohur siç e njofta un. Por ne i themi nuk kemi nevojë ta provojmë si ty. S'kemi nevojë që të lodhemi tërë jetën me filozofinë që pastaj në fund fare, në mund të kthehemi edhe nga fillimi, do mund të ikë gjithë ajo jetë kot duke harxhuar me me gjëra të kota. Për të Se cila ka qenë mënyra e duhet, s'e kuptoj, për çfarë do të pyesësh, do të pyesësh. Dir drejtpërdrejt. I foli Allahu subhanahu wa taala profetit ton sallallahu alaihi wasallam drejtpërdrejt. Po, po, po, po gjithashtu si i foli Musa alaihi salam. E ata që thon thua domethën në gabim. Urdhëro. me nuk bie në kundërshtim me shpalljen, e para sepse a nuk na është treguar në Kur'an që Allahu subhanahu teala e ka zbukuruar qiellin me yje, çaj në yje, ai ndjej etj. Kjo s'bie në kundërshtim me islamin. Ti do të ti mbase do të thuash, mos do të thuash për ufot, atë që quhen ufo. Për këtë do të thosh ti. Përmendet dielli sepse ky është dielli që që na intereson në tokë, kupton? Edhe normalisht jo se jo se nuk ka diej të tjerë. Normalisht kur them unë për shembull kam në xhep 10 10000 lekë. Kjo do të thotë që s'kam tjera? Unë po them kam 10000 lekë, unë kem 100000 lekë. E qartë? Kështu që dhe këto forma, kur thuhet, sikur se kemi thënë dhe për emrat e Allahut subhanahu wa ta'ala, që Allah ka 99 emra, 100 pa një. Kjo nuk do thotë që s'ka të tjerë. Ama këto janë emrat që na janë treguar ne, ose këto janë emrat për të cilat Allahu subhanahu wa taala ka vënë këtë shpërblim që është xheneti, kush i kush i mëson ato dhe i zbaton ato. Kupton? Dhe kur thuhet që dielli, kjo do të thotë s'ka diell tjetër. Po ky është dielli që i përket kësaj toke. Ndërsa a ka gjallëza të tjera? Kjo është pyetje. A ka gjallëza të tjera si njerëzit? Unë them nuk ka. Nuk ka. Edhe të jesh i sigurt domethënë që gjithë ato lloj gjëra që që përdoren sot media, jo UFO, jo shkuan në hënë, gjithë ato janë gënjeshtra. gënjeshtra për interesa politike ose diçka tjetër, zoti e di se çfarë janë. Edhe realiteti është domethënë që nuk kanë ekzistuar kurrë, dhe këto lloj gjëje e mohojnë shkencëtarët e perëndimit përpara se ta mohojmë ne si muslimanë. E mohojnë shkencëtarët e perëndimit, bile disa shkencëtarë për shkuarjen në hënë kanë shkruar libra, nuk e di mbase për UFO nuk kanë shkruar. Do nuk u bë, domethënë bujë e madhe para disa vitesh, oh, UFO-t, UFO-t, UFO-t, u zhdukën UFO-t. Ku janë këto UFO-t? Ne i njohim siç na ka treguar Allahu në Kur'an, njerëz, xhind, melaike. Këta janë bota që ekziston në këtë univers, që na ka treguar Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa gjithë universin Allahu e ka krijuar me urtësinë e tij. Pse kaq i madhështor, pse kështu, pse ashtu Allahu e di. Kjo gjë i tregon njeriut sa madhështor është Allahu subhanahu wa taala. Ne la yus'alu amma yafalu wa hum yusalun. Nuk pyetet Allahu për atë që bën, thotë Allahu i madhëruar, por ata pyeten. Ne jemi krijesa, nuk pyesim pse na ka krijuar, ne kemi për detyrë t'i bindemi. Ai na ka sjellë në këtë jetë, na i ka dhënë të gjitha, atëherë detyrë është të bindemi. sa sa sa herë subhanallahu e çuditshme do sa herë shkencëtarët thonë vërtetuam diçka dhe dalin pas disa vitesh dhe hedhin poshtë atë që kanë vërtetuar. Në shumë çështje. Sa herë thonë e vërtetuam këtë gjë, kjo është e vërtetë. Thanë në vitin 2001 do bjer do bjer një kometë në 2007, pas disa ditësh thonë na falni se ngatërruam, kompjuteri ngatërroi. Domthonë harroi kompjuteri, ai bëri një ngatërresë. Kështu që ne kemi një kemi domethënë disa njohuri të sigurta që na kanë ardhur nga Allahu i madhëruar që është krijuesi i qiejve dhe tokës. Kurse ata janë njerëz që gërmojnë, gërmojnë domethënë në hapësirë kot. Nuk kanë për të njohur dot kurrë fundin e kësaj e këtij universi vetëm duke njohur Allahun siç duhet, siç ka urdhëruar Allahu subhanuhu teala. Ku mund ta krijonin këta njerëz të përfytyrimin për që përmendëm ne, po qe se nuk nuk do ta tregonte Allahu subhanahu wa taala ose profeti i tij sallallahu alaihi wasallam. Kurrë në botë. Se s'arrin dot njeriu, njeriu nuk arrin as hën, nuk ka arritur as në hën, dhe jo më të arrijë më tutje. Tashi nuk duhet të tregoj disa argumente që kanë përmend dijetarët pse nuk kanë shkuar në hën ata. Se kjo nuk është e vërtetë fare që kanë shkuar në hën. Edhe këto gjëra tash kanë shkruar libra dijetarët e tyre. Mirëpo këto kanë qenë gjithë domthon për interesa. Nuk është vërtet. Nuk them që në Islam është ndaluar që të shkohet në hën ose është e pamundur që nuk them domthon që Kurani ka thënë është e pamundur të shkohet në hën. S'e them këtë gjë. Mirëpo po them që realiteti është që ata s'kan shkuar në hën. As nuk ka ufo, nuk është vërtet. Ata janë ose xhind ose janë thjesht gënjeshtra. Një ose dyja. meqë më kujtohet te puna Armstrongut, ne ne mu vjen keq që ne muslimanët domethën gënjehemi shumë kollaj, jemi jemi shumë naivë. Thanë thanë atëherë domethën ka shkuar Armstrongu në Han, ka dëgjuar ezanin atje është bërë musliman. Kur pas sa vite marrim vesh s'ishte vërtet Armstrongu as as musliman asgjë është kafir. Dhe me që me që ti domethënë po po ngulmon për të dhënë, po them ato që një prej dijetarëve italian ka shkruar një libër në lidhje me mosshkuarjen në Han, që nuk ka shkuar njeri në Han, dhe tregonte prej argumenteve ndër të tjera. Thotë se si ka mundësi të valvitet flamuri në Han, Han nuk ka nuk nuk fryn erë. Ç'ne ky flamur e kanë valvit kanë në Han? Një. E dyta. Në Han pesha njeriut është shumë e lehtë, nuk le gjurm. Nga dolën ato gjurm këmbësh që kanë që kanë kanë vënë ata atje, e kupton? Kan filmuar ata. 3. Argumenti, thoshte, po ta shikosh një shkëmb të madh, kur në hije, në hije temperatura është minus 150, kurse në diell shkon temperatura plus 150, e kupton se çfarë ndryshimi i madh ndodh në lidhje me, me temperaturën? Filmi, me anë të cilit e filmojnë, nuk e duron dot këtë lloj ndryshimi temperature. Si paskan mund si paskan filmuar ato, thotë. Etj, etj, etj gjëra domethënë që domethënë gjithë këto janë gënjeshtra. Gjithë janë gënjeshtra, as Armstrongu, as më the thash, as gjithë gjithë gjithë këto janë. E jo më pastaj punën e ufove. Këto në fund fare tregojnë gjoja ka thënë Bibla që do vinë ufot. E buda budallallëqe. Lexova para sa ditësh që thoshin që a e keni vënë re që që prej 2000 vjetësh Bibla nuk ka rënë në kundërshtim fare me me shkencën? Dhe po thosha me vete kaq kaq budallenj këta njerëz, a, a i bëjnë njerëzit kaq budallenj? A nuk kanë qenë ata të krishterët që që i dogjën shkencëtarët që thoshin toka është rrumbullakët? Që para, domethënë, jo më shumë se një shekull ose diçka më më shumë ose më pak, tash i vjen vjen për ndjesë atë që kanë bërë vetë ata, duan t'i hedhin hi historisë. Normalisht po të kishin vajtë 160 mijë siç kanë thënë, sot do kishin bër, do kishin bër grataçela, po jo shpi. Jo, nuk është stol. Kursi, domethënë në gjuhën arabe do të thotë stol, por nuk është stol. Jo, jo, nuk është stol. Nuk quhet stol. Kursi, për sa i përket kësaj se është term është term shariati, nuk është fjalë në gjuhën arabe. Në gjuhën arabe fjalë domethën ka kuptim tjetër, ndërsa si term në islam ka ka një kuptim tjetër. Na ka treguar sikurse dhe arsh, për shembull arsh në gjuhën arabe do të thotë fron. Jo, a mund të përfytyrojmë si është arshi Allahu? S'e dim, kupton, as nuk na lejohet që të japim përfytyrimin tonin. Kursi do të thotë, siç e ka thënë Ibn Abbasi, fiks, nuk kemi pse kalojmë këtë lloj gjëje. Kemi nevojë që ne të fusim disa terma në gjuhën shqipe që ekzistojnë në Islam. Si? Po, po, po, kështu ka thënë Ibn Abbasi? Dhe është saktë kjo gjë nga Ibn Abbasi. Por nuk lejohet të përfytyrojmë se si. Nuk lejohet të përfytyrojmë se si është kjo gjë. Kursi është i rrumbullakët, sikurse janë dhe qiejt. Pra na ka thënë Allahu në Kur'an, "Wasi'a kursijuhu samawa, i ka përfshirë, ka përfshirë kursi qiejt e tokën, dhe i përfshin çdo tot. Në të gjitha anët, përderisa qiejt e rrumbullakët, atëherë e kanë thënë dijetarët më të mirë, ti më vao. Allahu ju shpërbleftë të gjithë.